Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Tukaj sem zato, ker me je prijatelj Žiga Marah nagovoril. Ja, jaz se v bistvu družino spremljam, otroke. Enega majhnega, pa enega malo starejšega družino, družinski izlet, eh, pa pač te zanimivosti, ki so, pa delavnice, pa to, da se malo udeležimo, pa da lep dan, da skoristimo, pametno skoristimo. Um, ja, prijateljica me je pripričala in je full fajn, res se splača pridati. Tradicija, dober. notranji klic, um, dobra družba, um, kaj še? Sonček! nobenega plavanja, nobenih luž. Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel.